Եթե Ստեփանակերտում տան այգում դրված աթոռին նստելն այս պահին անվտանգ է, Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ գյուղում այդպես չէ։ 17-ամյա Յուրան դրսում աթոռին նստած էր, որ գրակոցի ծանոթ ձայն լսեց։ Չեր մտածում, որ այս մեկն իրենց հյուրն է։ Այդ ժամին աթոռը նստած իրան նրա պուլյան մի 5 սեկունդից եկանի եկալ է։ դե Նինք մտա դալդան միջանտեսանքի։ Գրակոցներից չեմ վախենում, ասում է Յուրան 85 տարեկան Գրետա Տատիկն էլ հաստատում է Թորան ասածը։ Օզում հեննիկ մրտանը մրպատեն տակել։ Մուկտայի քոզում։ Սովացինիմ, պատարպակ ասինիմ, բայց հեննի մրտանը մր գյուղում ու մր շենում ու մուկ մրզ հույսուկ տինում, որ ստակենակ, որ դե չնամ ին թողում չի։ Օրական երեք հետ երայարտամ, դե շտկենաս։ Սա երայարտամ, չեմ սպատեն տակեն, ոնը կենը, միարում պատար կտրում է իջամը ստեղ։ Բայց միգուցե Հայաստանը ստաց հաց օտոմ դական Իրանում կամանիկը։ Դեմ ես ինձ էլ էսքի մտածում չմահնա ես խոնջ ջահելներ են հետ եմ մտածում։ 44-օրյա պատերազմից հետո ճանկաթաղի տանիքներով հաճախ են ճշնամու փամփուշտները լողում ու պահմտոցի խաղում։ Որ տանիքի դարպասի հերթն է այսօր միայն ճշնամին գիտի։ Տեղացիները կորցրել են հանգիստ քունը։ Վախի մեջ պաստայանի քշերն աչք քոնում։ Քշերը քոնչկրում է մշանտի կաթալոգ, դի փիսեք սվերա։ Աշխարհս հոփչկամ, հա, տարակից։ Շաղան եկուլ դիշկամ, ապուշկան բերում քսի իշեմ, դասեմ յանդաղան այ էս հորաս հա, ենա իրայինտա։ Հա։ Դնդաղան իրանում է, մորտան մի քիչ պեսրա, կամարտուշկամ ընդեղ։ Կամա էս ընդ քերամ հովագիդեմ շտեղա քինգեմ։ Դե ապասնի ալի, շատ ապասնի։ Բայց մոզ ալա հույշը կետինում, ասմուկ թոտեսնակ ինչա տեղը։ Գիշերային անքնությունը նաև երեխաներին է դիպել։ Անկողնում պարկած գուշակում են փամփուշտի ուղությունը։ Այս պայմաններում դժվար է օրվա պլաններ կազմելը, թեկուզ բակ դուրս գալու խաղալու ժամը որոշելը։ Մի կողմից արևն է, մյուս կողմից թշնամու նշանառությունն ու մահաբեր փամփուշտը։ Արդեն հին դարձած դժվարությունները չհաղթահարած նորերն են եկել։ 17-ամյա զրուցակիցս նոր ծաղկած դիթապտղի նրան ծարեր է թողել նոր մարաղայում ու ստիպված ճանկաթաղ եկել։ Նոր մեր բուստանում։ Պամիդոր, խիար, զեյթուն կլադիրայց, գիվի, նորն այլև։ Է ծաղկած այլև էր թողանք եկավ, նա այդ իրեն ենք չեց։ Արդեն մի երկու տարի այլև էր դրանց կլել։ Յուրայի քույրը 13 տարեկան է, փոքր եղբայրը 10-ը։ Նրանց տարիքում Յուրան անհոգ վազվզում էր նոր մարաղայի ընկերների հետ, լողում լճակում, ինչպես ինքն է ասում, նոր Մարաղայի հայտնի գյոլում։ Մինչդեռ այսօր Մարաղան բռնազավթված է, նրանց մանկությունն էլ խեղված։ Այսօր 13-ամյա Յուլիան լավ օրերի մասին անցյալով է խոսում։ Մարաղեն տանակ շկամպից մուրալ ռուչի սարեր այլել, ծառներ այլել, քարեր այլել։ Մարաղա վերհարմարություն ավելի լավ այլել, խոխերք ավելի լավ ունենալ, տենց նղ ավելի լավ այլել։ Խոխորցավ դիսինքի կա խարալ, հետաքրքիրն է այլել վեր մորքրեստոնը մրտան կողքին այլել, միշտ խոխորցնետ ուինետ ընկլել։ Ապագան Երևանում է պատկերացնում, նոր մարաղայի ընկերուհիների կողքին։ Այնտեղ է ուզում սովորել բայց մեկ կարևոր ցանկություն եւս ունի։ Դիզնեսը դիսկոզիմ քինամ Երևան, քանի որ իմ ընկերուս հենն նախ, բայց մի քանի տարուց հետո կոզիմ իմ ընկերուցն հետ նորից կյան մարաղա։ Առաջվա, այսինքն մինչև Արցախյան վերջին պատերազմը կյանքից գոհ է նաեւ Գրետա Տատիկը։ Մարաները pašարով էին լցված, արոտավարերն անասուններով, բնակիչներն էլ ակտիվ զբաղվում էին հողագործությամբ։ Ամենամեծը ջրի ոռոգման խնդիրն է։ Հիմա բացի դրանից ամենը խնդիր է։ Կարմճ հեյվան պահիք Փադը կարմճ բիրիկ, չեխա կարմճ բիրիկ, օրինակ ես լապարաում վեճի մոր ծուրուն ու երիկ մոր հացը թխիկ։ Երբ Գրետա տատիկին հարցրի, քանի տարի է ճանկաթաղում ես ապրում, կտրուկ պատասխանեց. Լահի չածնվալում։ Ես մոր իմ պապերից, տատերից, չհնա, բեները ող ես գողացին։ Թշնամին փորձում է կտրել Գրետա Տատիկի ասած դարերից եկած հայկական թելն ու ապացուցել մեր հայրենիքի իբր ադրբեջանական լինելը։ Բայց մեր տղաներն այլ նպատակներ ունեն՝ կեսը բարձրաձայնած, կեսն էլ մտապահած։ Ես կոզին վերմտցանամ նորից քեմ մարաղա, նորից տոն շինիմ, մեր գյոլումն էլ ըլանա։ Նոր ծաղկա զիթապտղի ծառն առանց մշակի չպետք է մնա։ Ճանկաթաղից նոր մարաղա վերադարձ պետք է լինի։ Անիա Բաղյան Արցախ լրատվական